الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وشبا أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وشبا أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول المصنف رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحاني الحديث الرابع عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه إخوة أسيم مصنف رحمه الله حديثي يعني katika hadithi hii iliyopokelewa kutoka kwa Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu Allah amridhie qal amesema ataina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tulimjia mtume sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqaribun nasi tukiwa ni vijana wenye kukurubiana vijana ambao tunakaribia kulingana فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة تككا ومتوم صلى الله عليه وسلم سيكو عشرين يوما وليلة bimaana mchana na usiku tukakaa kwake siku 20 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا نمتم صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mrahim na alikuwa ni mpole falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana au qad ishtaqna pindi alipodhani kuwa sisi tumesha tamani familia zetu tumezikumbuka familia zetu saalana akatuuliza amman tarakna ba'dana kuhusiana na yule tuliyemwacha baada yetu sisi baada ya kuondoka nyie mmemwacha nani wazi fa akhbarnahu tukamweleza فقال أكسيم أمتوم عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم رجيني كفاميليا زين فأقيموا فيهم نديني مكايشناو مكاكيناو وعلموهم نموافنديش فاميليا زين ومروهم نموامرش يقول يقول الراوي رضي الله عنه وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها نا ناكتاج بتفنجين لنا بحفاذ أو سك بحفاذ وصلوا كما رأيتموني أصلي نمصالي كما ملفنيون ميمي نكفنانيني كسوالي واضح فاذا حضرت الصلاه نبيني تكبحضريا صلاه فليؤذن فليؤذن لكم احدكم awaadhinie mmoja wenu aadhini mmoja wenu kati yenu nyinyi waliya ummakum akbarukum na awaongoze mkubwa wenu awe ni imamu mkubwa wenu حديث هي أخرجه الإمام البخاري يزوي قوانزا وقراسة وميموجة كومين موجة كتك الفتح الباري قاضي يا مشايخ طيب الحديث واضح أسيما مسنف رحمه الله Qauluhu ataina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulimjia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fihi fadlu rihla fi talab al Katika nukta hii kuna faida. Faida yenyewe ni kubainishwa ubora wa kutafuta ilmu. Wao wasema tulimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika nukta hii inaonesha ubora wa kuiendea nini elimu kuitafuta ilmu pia vile vile katika nukta hii faida nyingine alhirsu ala talabi aluluwi ni mtu kukupia katika kutafuta utukufu na mambo ya juu wadhālika bil'inaya bitalaqi min kibari ahli alilm na hilo halipatikani isipokuwa ni kwa kutilia umuhimu kwa kupokea kutoka kwa wanawachuoni wakubwa wazi na hili tunalipata ndani ya nukta hii kwa sababu hawa wameonesha umuhimu wa kutafuta ilmu lakini pia kwamba ilmu ndiyo sababu ambayo inaweza ikawafanya wawe juu na wawe ni wabora lakini si hilo tu wakapopia katika kufikia huo ubora kwenda kutalaki kupokea na kupata mafunzo kutoka kwa wanawachuoni wakubwa direct wakaja kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faida nyingine katika hadithi hii hirsu shababi sahabati radhiyallahu anhu ni pupa ya vijana wa masahaba Allah waridhie nahika an kibarihim, achilia mbali wakubwa wao wale masahaba wakubwa. Sema hivi Katika nukta hii pia tunapata faida kuwa ni pupa ya vijana wa masahaba, wale vijana vijana wadogo wa masahaba walikuwa wanapupa katika kutafuta elimu, achilia mbali wakubwa wao, bimaana wakubwa ndio hadith wala haraj wakubwa wao walikuwa wanapupa zaidi lakini vile vile na vijana wadogo walikuwa wanapupa katika kuitafuta ilmu hizi ni faida tatu ambazo eh, hizi ni faida ambazo zinapatikana katika kipengele hichi cha kwanza طيب faida ya tatu inataallaq wa nahnu shababatan mutaqaribun ma'dara faida ya tatu hii ya kusema kwamba ni pupa ya vijana wadogo vijana wa masahaba achilia mbali watu wazima katika kuitafuta ilmu kwa sababu wamesemaje yaqul malik ibn al-huwairith ataina an-nabiy wasallam wa nahnu mutaqaribun sisi ni vijana wenye kukaribiana umri wazi hapo napata faida kwamba vijana wa masahaba walikuwa mstari wa mbele katika kutafuta ilmu na hivi ndivyo wanatakiwa wawe vijana wa Kiislamu wawe katika mstari wa mbele kuitambua ilmu, kuijua ili waweze kuifanyia kazi na waweze kuwalingania wengine. Wazi na maal asaf, katika zama zetu hizi tunaona mambo yamebadilika. Leo la kusikitisha, kuna baadhi ya watu hata wakikuona wasoma ilmu ya kisheria wanakuona unapoteza muda, bali wengine wakuuliza maswali, wasoma ili uje kuwa nani. Wazi lakini ikiwa tutataka kufata wema waliotangulia Malik ibn al huwairith anatusimulia tukio ambalo alikuwemo na wenzie kwamba tulienda kwa mtume na sisi tukiwa ni vijana sallallahu alaihi wasallam kwenda kutafuta nini ilmu tukakaa kwake siku ishirini usiku na mchana kwa ajili ya kupata nini ilmu kwa hapa tunaona kwamba pupa ya vijana wa masahaba katika kuliendea swala zima la nini la ilmu na sisi pia tutakiwa kuchukua mfano kutoka kwa watu hao wa qawluhu fa aqamna indahu 20 yawman wa layla na kauli ya Malik ibn al-Huwairith Allah amridhi aliposema tukakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ishirini usiku na mchana fihi anna al-ilma yahtaju ila mudawamati fi at-talabi wa muthabarati fi al-azmi katika nukta hii tunapata faida kuwa hakika elimu inahitaji kudumu katika kuitafuta, mtu adum na athibiti katika kuitafuta, wa muthabarati fil azmi, na kudumu pia katika maazma yake, maazimio yake, katika nia yake. Sio wataka leo tu umeingia darasani basi ufahamu, mwaka mmoja, miaka miwili na zaidi ya hapo kwa maana wewe tayari wewe umeshafahamu elimu inahitaji uvumilivu elimu inahitaji subra katika kufanya nini kuitafuta baadhi ya mashaikh طيب مثابرة في العزم بمعنى المداومة في العزم المواظبة والمداومة kudumu katika maazimio hayo au katika nia yako واضح قال يحيى ابن أبي كثير أسمى يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم haiwezekani elimu kwa raha ya mwili kwamba haipatikani elimu kwa kupata raha ya mwili kwamba umekaa unapata raha tueti utapata ilmu la yumkin hadha wazi akhrajahu muslim hadha la yustataa'u alilmu birahati aljism haipatikani elimu kwa raha ya mwili wazi ya kwamba mwili wasikia raha tu utapata ilmu katika utaratibu huo kalla wafihi aslu sakani talabati alilmi biqurbi alshaykh hebu angalia istimbat za wanawachuoni katika kipengele hichi pia faida ya pili ni kwamba kunapatikana asili ya bweni au makazi ya wanafunzi kuwa karibu na shekhe kuwa karibu na nini kwa sehemu wanapoishi wanafunzi wawe karibu na nini na shekhe wao sitafahamiana vizuri sababu hawa wamehama wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hii ni faida ambayo inapatikana katika kipengele hichi na ili kuweza kufuatilia kuwa nao karibu na kuweza kuwafundisha eh, adabu mbalimbali mbali. sababu akiwa karibu atakuwa ana mutaba wa hali ya juu kwa sababu yuko nao mara nyingi na anafuatilia hali zao na anaona taharukati zao وقوله وكان رحيما رفيقا فيه عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لطلبة العلم نقولي يا مالك بن الحويرث aliposimulia kuwa mtume alikuwa ni mraham na ni mpole ndani ya nukta hii faida tunaipata ni kwamba ukubwa wa tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mapenzi yake kwa wale wanafunzi wenye kuja kutafuta ilmu kwamba mtume alikuwa na tabia ya hali ya juu lakini pili alikuwa ana mapenzi na wale ambao wanaokuja kutafuta nini ilmu wazi Allah tabaraka wa taala amzungumzia mtume alayhi salatu wassalam asema bilmu'minina kwa waumini raufur rahim ni mpole na ni mwenye nini ni mwenye huruma wazi pia vile vile katika nukta hii faida nyingine wakana rahiman rafiqa ni kwamba rahmatul muallimi bitalamidhihi watarafuqi ma'ahum ni tunapata faida katika nukta hii upole wa mwalimu kwa wanafunzi wake watarafuqi ma'ahum eh na kuwaonea huruma wazi akiwafanyia upole lakini pia vile vile akiwaonea nini huruma au kuonesha huruma yake juu yao Waqad akkada sallallahu alayhi wasallam, na amelitilia mkazo Mtume swalla sallama dhalika, jambo hilo bilwasiyati bitalabati alilmi, kwa kuwachausia kwa wale wanafunzi wanaotafuta nini ilmu. Wazi bitalabati alhadith, kwa wale wanafunzi ambao wanaokuja kutafuta hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume amelitilia mkazo hilo la kuwaonea huruma na kuwafanyia nini upole faqad kana abu saidin al-khudhuri radiyallahu anhu yaqulu lahum alikuwa abu sa'id al-khudhuri Allah amridhie akisema kuwaambia hao wanafunzi wanaokuja kutafuta hadithi za mtume sallallahu akiwaambia marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam karibuni wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam kana rasulullah sallam yusina bikum mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituhusia kwa ajili yenu au akituhusia kwenu nyinyi yani talabat alhadith yani wale wanafunzi wanakuja kutafuta nini hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo katika nukta hii kana rahima rafiqa yaonesha upole wa mwalimu kwa wanafunzi wake na kuwaonea huruma, na jambo hili la mwalimu kuwa mpole na ni mwenye huruma kwa wanafunzi wake amelitilia mkazo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wapi kalitilia mkazo? Amepokea Saidi al-Khudhuri radhiallahu anhu kuwa alikuwa akiwaambia wale wanafunzi wanaokuja kutafuta hadithi nini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika dini hii, yani waja kutaka kujua hadithi za Mtume sallam alikuwa akiwaambia marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam karibuni wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam au karibuni nyinyi ambao mliusiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam mtume katuachia usia kisha sema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yusina bikum anawaambia sasa wamekuja wanafunzi kutafuta ilmu anawaambia marhaban bikum marhaban biwasiyati rasuli sallallahu alayhi wasallam kisha anawaeleza kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yusina bikum akituhusia sisi kwenu nyinyi yani talabat alhadith anakusudia nini hao wanafunzi waliokuja kutafuta nini hadithi wazi hadithi ukitaka rejea akhrajahu al hakim fi al juzu ya kwanza ukurasa wa 88 min hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu واضح وقال الحاكم هذا حديث صحيح ثابت الامام حاكم وسمع hadithi hii ni sahihi na imethibiti huwa awwalu hadithi fi fadli tullabi alhadith na ni hadithi ya mwanzo katika kuzungumzia ubora wa wale wanafunzi wanakuja kutafuta hadithi wala yu'lamu lahu illa wala haitambuliki kuwa hadithi hii ina dosari wa aqarrahu adh-dhahabi na ameikiri hadithi hii al-imamu adh-dhahabi طيب وقوله فلما راى انا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا قولي أبو عن مالك بن الحويرث قولي مالك بن الحويرث anapomzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa pindi alipoona kuwa sisi tumekumbuka na kutamani familia zetu fihi adhimu fitnatu nabii sallallahu alaihi wasallam katika nukta hii inaonesha ukubwa wa utambuzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam fihi adhimu fitnati nabii sallallahu alaihi wasallam ukubwa wa utambuzi na uelewa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa ni mtambuzi wa mambo ya kwa kina na ni muelewa wa fihi pia vile vile katika nukta hii kuna faida nyingine nayo ni kuwa anna ala almuallimi alhirsu ala tafaqqudi tullabihi ni wajibu kwa mwalimu kupupia juu ya kutafiti tafaqqudi tullabi katika kuwatafiti na kuwafatilia wanafunzi wake wa mulahadhati mashairihim na kuchunguza hisia zao kwa mwanafunzi atakiwa mwalimu awatafiti wanafunzi awafatilie wanafunzi lakini pia vile vile achunguze hisia zao fadhalika kufanya hivyo kutafiti hali zao na kujaribu kusoma hisia zao fadhalika ad'a liqabulihim litaalimihi ilo litapelekea wao kukubali mafundisho yake wa mahabbatihim lahu na mapenzi yao kwa huyu mwalimu wataathurihim bihi na kuathirika na mwalimu huyo baadhi ya mashaikh asema pindi alipotuona mtume kwamba tumetamani eh tumeshakumbuka familia zetu sawa katika nukta hii tunaona kuna faida kwamba mwalimu anatakiwa kupupia kufuatilia hali za wanafunzi wake lakini pia vile vile kuchunga hisia zao kwa sababu hili litampelekea wao kumkubali na kupokea yale anayowafundisha na kumpenda sinafahamiana zote wale walimu hapa kuna faida nyingi hapa watu waenda kusoma sijui teaching methodology na balaa gani na mfano hayo. Hakuna mapya, hakuna nini, kuna mapya. Wale walisomea masala walimu wajua. <coughs> Wakati mwingine inawezekana mwanafunzi alikuwa labda ni bright, lakini ghafla ukimtafiti aonekana kwamba amebadilika huyu, mpaka anabadilika tayari kuna kitu kilichomfanya abadilike. Au alikuwa anaatendi vizuri shuleni akawa anamisi shuleni kuna sababu hayo utayajua ikiwa unafuatilia tunafahamia na ukishamfuatilia unaweza ukajua kipi kilichomsibu ukamnasihi ukamshauri na akarejea kurikava katika hali yake ya nini wazi wale waliopita katika kusomea mambo haya la shaka kwamba haya huwa yanaguswa sasa haya kashayafundisha mtume sallallahu alayhi wasallam wamekuja hawa vijana wa kisahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakakaa siku ishirini hawakumwambia kwamba mtume eh bwana sisi tumekumbuka familia zetu sawa yeye aliposensi na kuhisi kwamba hawa tayari wameshakumbuka akawaambia nendeni wapi irji'u ila ahlikum rejeeni katika familia zenu tayib kwa katika nukta hii kwamba pindi alipoona kwamba sisi tumeshatamani sawa na tumekumbuka familia zetu mwenyewe mtume aliliona hilo bimaana kwamba alikuwa anawatafiti hali zao akiwachunguza si tunafahamiana vizuri eh? na akifuatilia mashairi zao hisia zao akasensi kitu fulani akahisi kitu fulani akaambia nendeni waadhi ya mashairi naam tayib kwa hiyo mwalimu anatakiwa asifike na sifa hiyo ya kufuatilia hali za nini eh, za wanafunzi, lakini pia vile vile kuchunguza hisia zao, kwani haya akiwa atayafanya yatapelekea hawa wanafunzi kukubali yale ambayo anayowafundisha, na pia vile vile jambo hilo litawapelekea wanafunzi hawa kumpenda na kuathirika naye, sababu wataona kabisa kwamba mwalimu anafanya nini anatujali na anatufuatilia na yuko karibu sana kujua hisia zetu na kutufariji katika yale yanayotusiki wazi wa qawluhu sa'alana amman tarakana alipoona hivyo akatuuliza kuhusiana na yule tuliyemwacha au yale tuliyoyaacha huko wazi katika nukta hii fihi anna inayata almuallimi bilmutaallim la takunu bitaalimihi fahas katika nukta hii kuna faida faida yenyewe ni hii kuwa anna inayata almuallimi bilmutaallim sawa umakinifu wa mwalimu kwa yule anayemfundisha la takunu bitaalimihi fahasbu umakinifu huu hauishii katika yale anayomfundisha tu kama anakusomesha yuko makini kwenye anakusomesha basi hapana bal yashmul dhalika ma'rifatu ahwalihi walau ijmala bali umuhimu huo unakusanya pia vile vile si masala ya kusomesha tu bali unaenea na unasambaa katika kufahamu hali yake walau kwa ujumla kwa ujumla ukajua kwa mwanafunzi huyu ana hali fulani wa hadha mimma yazidu almutaallim na hili ni katika mambo ambayo yanamzidishia yule mwenye kujifundisha hubban limuallimihi kumpenda nani mwalimu wake wa raghbatan fi ziyadati tahsil lakini pia vile vile litamfanya apende katika kuzidisha eh, katika kupata zaidi fi ziyadatin at-tahsil litamfanya apende katika kuzidisha kusoma kwamba endelee kupata vitu baadhi ya mashairi wa qawluhu irji'u ila ahlikum na mtume alipoambia rejeeni katika familia zenu fihi hirsu nabii sallallahu alayhi wasallam ala i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu katika nukta hii tunaona kwamba ni pupa ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhakikisha kuwa anampa kila mwenye haki nini haki yake wazi akawaambia rejeeni kwa nini kwa familia zenu kakaeni nao muwasomeshe hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anaonesha hima yake na pupa yake katika kumpa kila mmoja nini haki yake طيب ثم يقول مصنف ايضا وقوله فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم kwamba nendeni mkakae nao na muwafundishe na muwaamrishe wadhakara ashiyaa ahfadhuha au la ahfadhuha fihi anna ala talibil ilmi katika kipengele hichi kuna faida kuwa ni wajibu kwa yule mwenye kutafuta ilmu an yu'ni bi ta'limi ahlihi atilie umuhimu apupie katika kufundisha familia yake Wazi? Yule ambaye ni talibul ilmi, mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu, anawajibika awe ni mwenye pupa katika kuifundisha nini familia yake. Tunafahamiana vizuri? Tunafahamiana? Faqimu fihim, kakaeni nao, waalimuhum, na mfanye nini? mwafundishi Katika kipengele hichi ni kwamba talibul ilm anatakiwa akupie swala la kufundisha familia yake baadhi ya mashaikh, na hii ndiyo manhaji iliyokuwa sawa sawa. Hii ndiyo manhaji iliyokuwa nini sawa sawa. Ikiwa wewe wasoma, basi na familia yako isome, kama unaweza isomeshe, na kama hauwezi ipeleke sehemu ikasome. Na haya ndiyo mahabbatun haqiqiyya, haya ndiyo mapenzi ya kweli. Si wasema ninakupenda mke wangu, wewe upo darasani hauna habari na kumpeleka shuleni, hakuna mapenzi ya sabuni kumpenda ni kumwongoza katika njia iliyokuwa sawa sawa na mtoto wako pia akasome baadhi ya mashaikh tunafahamiana kwa muntalaqi wa kauli hii sasa kila ambaye ni mdau na anapenda manhaji ya ahli sunna wal jamaa manhaju salafi salih hii ndiyo manhaji yao hii ndiyo manhaji yao kwamba mume atasoma na mke afanye nini na watoto wafanye nini si unakuwa hodari darasani mkeo haonekani shekh wala haumsomeshi wala watoto hawasomi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 basira طيب قال الإمام البخاري رحمه الله أسمى الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة باب تعليم الرجل أمته وأهله katika sahihi al-Bukhari ameweka mlango maalum mlango uliopewa anwan babu ta'alimi ar-rajuli amatahu wa ahlahu mlango ambao unaelezea mtu kumfundisha kijakazi wake na mke wake ameweka mlango maalum wa kuonesha kwamba mtu atakiwa kumfundisha kijakazi wake mtumwa lakini pia vile vile amfundishe nani mke wake baadhi ya masharti ثم ساق بإسناده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إشا كليت إسناد yake mpaka kwa Abi Musa al-Ash'ari Allah mridhie qala asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema mtume sallallahu alayhi wasallam thalathatun lahum ajran thalathatun lahum ajrani watu wa aina tatu wana ujira wa mara mbili rajulun min ahli alkitabi wa kwanza ni mtu katika ahli alkitab amana binabihi alimuamini mtume wake wa amana bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na akamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam ndio pamoja mtu wa kwanza min ahli alkitab idha qulna ahli alkitab maana imma alyahud ahli alyahud wa madha wan nasara kwa akawa alimwamini mtume wake aliyetumwa katika zama hizo kisha akamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam wal abdul mamluk na kijakazi au mtumwa mwenye kumilikiwa idha adda haqqa Allah pindi atakapotekeleza haki ya Allah wa haqa mawalihi na haki ya yule ambaye ni nani anayemtawala wa rajulun kanat indahu amatun na mtu ambaye atakayekuwa ana kijakazi mtumwa wa kike faaddabaha akamfunza adabu fa ahsana taadibaha akafanya uzuri katika kumwadabisha kumfunza adabu wa allamaha na akamfundisha fa ahsana taalimaha akafanya vizuri katika kumfundisha ثم اعتقها كش اكموا شهور فتزوجها ناكموا فله اجران اتكون مالكو مره غبي مره من الحديث شاهد ketika hadis ini قوله صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده امه فادبها الى اخره ni kwamba fa idha kana yujaru fi taalimi amatihi, anapata ujira na malipo katika kumfundisha kijakazi wake mtumwa wake. Fakaifa bitaalimi auladihi wa ahli baitihi, vipi katika kufunza eh, watoto wake na katika kuwafundisha kumfundisha mke wake. Ikiwa ukimfundisha kijakazi mtumwa unapata ujira wa sampuli hii, iweje katika kumfundisha mkeo iweje katika kufundisha nini watoto wao wazi wa an ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala na kutoka kwa ali radhiyallahu anhu katika kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema qu anfusakum wa ahlikum nara Allah aliposema kutuambia qu anfusakum ziokoeni nafsi zenu wa ahlikum na familia zenu nara kutokamana nini na moto Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu katika tafsiri aya hii asema allimu ahalikumul khaira wafundisheni familia zenu khairi huko ndo kuwaokoa allimu ahalikum alkhaira wafundisheni familia zenu nini khairi huku ndiko kuwaokoa na moto wa jahannam baadhi ya mashayikh وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما نعم وقال الإمام مالك رحمه الله بياسيم إمام مالك رحمه الله كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر حب أبي بكر وعمر حقيقة سلف وما waliotangulia ما صحابة ولكوك watoto zao kumpenda Abi Bakarin na kumpenda Umar kama yuallimuna surata min alquran kama wanavyowafundisha sura katika Qur'an wanawafundisha kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyowafundisha sura katika nini katika Qur'an wazi طيب maneno haya ya Imam Malik rahimahullah yanapatikana katika sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa lillalakai safha ya 1240 waadhi ya mashayikh طيب huu ndio mwenendo wa masalaf huu ndio mwenendo wa masahaba na kila anayetaka kufata mwenendo huo basi atakiwa kuyafanyia kazi haya si tunafahamiana vizuri atakiwa kuyafanyia kazi haya amekubali kuchagua njia iliyokuwa sawa sawa na familia yake aielekeze katika njia iliyokuwa sawa sawa kwa sababu huku ndio kuziokoa nafsi za familia yake kama qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu طيب وقال سعيد بن العاص نعم سيما سعيد بن العاص سعيد ابن العاص وهو سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد الشمس القرشي كنيا yake anaitwa Abu Abdurrahman sahaba huyu baba yake alikufa katika vita ya Badrin akiwa katika upande wa jeshi la nini la Makoraishin wa huwa sahabiyun saghir wakati huo akiwa ni sahaba mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki akimwacha ana umri wa miaka tisa au mfano wa tisa wazi na alikuwa ni katika wabora wa nini wa makuraishi wazi na alikuwa ni miongoni mwa mafasaha wa makuraishi wazi huu ni Said ibn al-As historia yake kwa ufupi ni hiyo sasa asema sahaba huyu idha allamtu waladi al-Qur'ana وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه الله أكبر صحابه يسيما إذا علمت ولدي القرآن بين انت فندشة منان قرآني وحججته نلك محجيشا بلك حجة وزوجته نلك موزيشا فقد قضيت حقا hakika nitakuwa nimetekeleza haki yake wa baqiya haqi alaihi na imebakia haki yangu mimi kwake yeye haki yangu mimi nimekamilisha haki yake nimemkamilishia imebakia haki yangu mimi kwake yeye juu yake yeye kwamba mimi nimebakia haki yangu kwake yeye ama haki yake juu yangu mimi nimeitekeleza wazi kwa kilichobakia ni haki yangu mimi juu yake wazi طيب من ينهايو يمتاج رجية هابو العيال لابن أبي الدنيا صفحة يكوانزا بكا وكرسه هو طيب وقوله سيما مصنف رحمه الله نقول يمتم صلى الله عليه وسلم فيها لكسيما وصلوا كما رأيتموني أصلي نمصالي كما ملفنيون كصالي katika kauli hii fihi taalimu alilmi bilqauli walfi'li tunapata mafunzo hapa kwamba katika kujifunza ilmu ni bilqaul kwa kusema wa madha walfi'l na nini na vitendo kwa maana mtu akijifunza ilmu basi aifanyie kazi katika maneno na aifanyie kazi katika nini kwa vitendo wasallu usalini kama raaitumuni usalli kama mlivyoniona nikifanya nini nikiswali وقوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم kauli ya mtume aliposema na pindi itakapofika sala imehudhuria sala wakati wake aadhini awaadhinie mmoja wenu au aadhini mmoja kati yenu nyinyi na awasalishe yule mkubwa wenu katika nukta hii fihi adhimu naf'i alilmi ala sahibihi tunaona ukubwa sawa ukubwa wa manfaa ya elimu kwa yule mwenye ilmu fihi ndani yake adhimu naf'i alilmi ukubwa wa manfaa ya ilmu ala sahibihi kwa yule mwenye ilmu kwamba elimu ina manfaa makubwa kwa yule mwenye nini mwenye ilmu hiyo baadhi ya mashaikh haithu innahu yanfa'u sahibahu kwa sababu hiyo ilmu inamnufaisha yule mwenye ilmu wazi fi safarihi katika safari yake akisafiri elimu yake inamnufaisha wa hadhari na atakapokuwepo pia elimu yake inafanya nini nufaisha wa ma ahlihi na pamoja na familia yake elimu yake pia inamnufaisha wa fi jamii shanihi na katika jumla ya mambo yake yote elimu itakuwa inafanya nini inamnufaisha wazi